Lukas hoofdstuk 10 Daarna het die Heere 72 ander aangewys, en hulle twee twee voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou! Maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. As jy in huis kom, moet jy eerste woorde wees: Vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: Vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê: Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou, Gorasin. Elende wag vir jou, Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in hele plaas gevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, dink jy jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee. Jy sal tot in die doderyk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê: Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U naam. Toe sê hy vir hulle: Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die Gees hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toe vertrou. Niemand weet wie die seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die seun en elkeen aan wie die seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus hom na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle: Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien en hulle het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle nou hoor en hulle het dit nie gehoor nie. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n stryk vraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord. Sê Jesus vir hom: Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: En wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: toe 'n man eenmaal op pad was van Jeruselem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: Sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: Die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: gaan maak jy ook so. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie?" sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie.